É no baile da Marconi que começa a putaria. É no baile das casinhas que começa a putaria. Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha. Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha. Tu senta, tu quica, capirique, capirique, capirique, tá. Tu senta, tu quica, capirique, tá na quica. Tá é no baile do VM que começa a putaria. É no baile da São Rafa que começa a putaria. Ela vem louca de lança e eu vou louco de balinha. Tu senta, tu quica, com a piriquita tá na pica. Tu senta, tu quica, com a piriquita tá na pica. Tu senta, tu quica, com a piriquita na pica. Tu senta, tu quica, com a piriquita na pica. Esse é então manda pras meninas. Tu seta, tu quica, capirique tá na pica. Tu seta, tu quica, capirique tá na pica. MM e novinho tá mandando pras meninas. Tu seta, tu quica, capirique tá na pica. Tu seta, tu quica, capirique tá na pica. É no baile da Marconi que começa a putaria. É no baile das casinhas que começa a putaria. Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha. Ela vem louca de lança, eu vou louco de balinha. Tu senta, tu quica, capirique, capirique, capirique, tá. Tu senta, tu quica, capirique, tá na pica. Tu senta, tu quica, capirique, tá na pica. Tu senta, tu quica, capirique, tá que começa a putaria. É no baile da São Rafa que começa a putaria. Ela vem louca de lança e eu vou louco de balinha. Tu senta, tu quica, com a tá na pica. Tu senta, tu quica, com a tá na pica. Tu senta, tu quica, com a tá na pica. Tu senta, tu quica, com a tá na pica então manda pras meninas. Tu senta, tu quica, capirique tá na pica. Tu senta, tu quica, capirique tá na pica. MM e no fim, tá mandando pras meninas. Tu senta, tu quica, capirique tá na pica. Tu senta, tu quica, capirique tá na pica.